ajili ya nafsi yake qattu hakuwahi فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله لم ينتقم لنفسه مع أن أذاه أذى الله ويتعلق به حقوق الدين ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرها وأبعدها من كل, من كل خلق مذموم وأحقها بكل خلق جميل نتوم صلى الله عليه وسلم أكوائك لبيزك وأجري نفسيك قطو sasa ikiwa huyu ni mbora wa viumbe vya Allah aliyemtukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na hakulipiza kwa ajili ya nafsi yake pamoja na kuwa kumuudhi yeye ni kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala kama vile kumtii yeye ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam kuudhiwa yeye kumefungamana na haki za dini na nafsi yake ni nafsi iliyotukufu kabisa iliyotakasika kabisa iliyo njema kabisa na iliyo mbali kabisa na kila tabia mbovu na iliyo na haki zaidi ya kila tabia nzuri wa maa hadha falam yakun yantaqimu linafsihi wala yantaqimu laha pamoja na hayo hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akilipiza kwa ajili ya nafsi yake bali wakati mwingine akiudhiwa sana kwa maneno ya wanafiq akisema rahimallahu akhi Musa Allah amrehemu ndugu yangu Musa faqad udhiya bi akthar min hadha fasabr aliudhiwa na zaidi ya haya akasubiri kwa akawa atendea kazi maneno ya Allah alipomwambia fasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kaona subra juu ya ile udhia anaopata sasa ikiwa huyu ambaye ni mbora akulipiza kwa ajili ya nafsi yake فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوب vipi basi mmoja wetu atalipiza kwa ajili ya nafsi yake wakati ajua yeye aijua zaidi nafsi yake na ile shari iliyoko ndani yake na aibu nyingi alizokuwa nazo بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها bali mwanamume anayejijua na kuifahamu nafsi yake huiona nafsi yake kuwa kwake yeye haikufika kiwango cha kuweza kulipiziwa kulipiziwa kisasi kwa ule udhia aliopata ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها wala haina cheo ambacho chamwajibishia yeye kuinusuru nafsi kama ile kwa hajioni yeye ni chochote bali ni mtu kama mtu kawaida tu akiudhiwa basi ameniudhi mimi akapuuza tu na kama nilivyotaja jana kuwa hili jambo sana latokea haswa katika da'wa sababu ahlul batil wakiwa watashindwa kuikosoa da'wa ya haki wataona hakuna mahali pa kwenda isipokuwa ni kumfuata yule anayezungumza yale maneno ya haki utafuatwa wewe katika familia yako watoto wako jamaa zako wa karibu utafuatwa katika kila jambo lako watakuchunguza mpaka ndani kabisa ulivyo watafuta nini jambo lolote ambalo watakutia nalo dosari mfano wao mzuri ni kama mfano wa wale banu Israeli walivyompangia Juraij Juraij al-Abid yule bwana alikuwa ni mtu afanye ibada zake hata hawaingilii mambo yao yeye amekaa kando amejiweka katika sauma kijumba chake huko juu afanye ibada zake jamaa wamekaa wazungumza kwa mfano sema yule bwana ajifanye afanye ibada kweli yule antushinda eti sisi atokea mwanamke kahaba asema mimi nitawaharibia yule bwana kisa chake maarufu mpaka mwisho wa kile kisa huu mfano ndio ulivyo watu wa batil iki kisa cha Jureij alichokieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano mzuri wa watu wa batili yani huenda wakakaa chini wakasema kuwa kwa nini yule yuko hivi kwa nini yule asema kweli kwa nini kwa nini sasa hivi dawa ya haki yakubalika oh ni fulani yule basi utabandikwa kila aina ya maneno kuna siku mimi nasikia jamaa anambia ah, jamaa mmoja anambia zamani ulikuwa kila marungi kweli kweli ni mimi do <laughs> mimi na eh. basi kuna watu wengi hata nakaa na wao wankulia na mimi kuanzia nzalio mpaka leo hawalijui hilo yani nakwambia yale mambo ambayo utayasikia ya ajabu ilmuhim yani wachafue wachafue tu yani katika chochote kile wachoweza kusema ama wewe ulikuwa utasikia maneno ya ajabu ajabu ah ajaji haya sababu tu ukizungumza haki utafua, utafuatwa kule unakokwenda kila kitu utafuatwa waweza kushangaa mpaka ukashangaa ah, huyu mwanamume ama mwanamke wanazungumza hivi yani mtu anaweza kufuatiliza mpaka mambo yani si ya kiume yani yamekaa kama ya jikoni jikoni lakini mtu wafuatiliza hivyo hivyo sasa yataka subra na hasa ukijua ah, maneno ya uongo tu basi wepuuza usiye usijishughulishe wacha tu sababu hana faida yote kwa katika da'wa utapata mtihani mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndio mfano mzuri kwetu sisi hakuna anayeweza kuwa na tabia nzuri kama yeye hakuna na pamoja na hayo hakusalimika ameambiwa ni sahir ameambiwa ni majnun ameambiwa ni kahin kila aina ya majina mabaya walioweza kumpagaza walimpagaza ili watu wafumkane wasimsikilize kwa ile haki ilikuja nayo kwa haya ni mambo ya kawaida watu wa batil hawajali wao hata kama lile jambo pengine ni kweli yule mtu alilifanya huko nyuma kama alivyomfanyia Firaun Musa alayhi salatu wassalam alipomwambia alam nurabbika fina walidan walabitha fina min umrika sinin وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين amkumbusha Musa lile tukio ambalo Musa alilifanya kwa kukosea si kukusudia la kuua na akatubia bado wamkumbusha ukumbuka wewe ulifanya jambo kadha wa kadha wa kadha ili mradi amtie dosari tu kwa kila njia hata ikifikia kwa uongo in hadhani la sahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima kweli Musa na Harun walitaja ardhi hapo walisema tutataka ardhi ya Misri hawakumwambia Firaun ikiwa wewe hutaki kuamini fa illam tu'minu bi fa'tazilun na akamuomba kuwa awape banu israil aondoke pale Misri na wao aondoke na wao akakataa an arsil ma'ana bani Israel tuwachukua banu Israel tuende nao wewe bakia na ufalme wako kila kitu chako bakia nacho asema ah, wankuja hapa hawa wachawi wawili mwanzo si wachawi kesema wachawi wawili hapa wankuja wanachokitaka wao ni kuwaondoa nyinyi katika ardhi yenu hii tukufu mnaoipenda mlipozaliwa hapa tena wayadhhaba bitariqatikum almuthla taka kuiondoa ile njia yenu iliyo bora kabisa mambo yenu yale na tamaduni zenu zilizokuwa bora kabisa wataka kuziondoa walete zao huu ni uslub utumika na watu wa batili kila mahali utumika uslub na watu wa batili haitwa katika masailu jahiliya ambayo yaendelea kuwepo na yataendelea kuwepo kwa watu wa batili wakishindwa na hoja hukimbilia katika kuwatia dosari watu na hivi ndio utaona wewe muulize mtu sasa ile dawa yako sunna bwana wale wale bwana hawaachi mtu bwana utasikia wazungumza bwana kijeuri kabisa anjo ah, njoo wewe uzungumze kwa ulaini lakini si uwe salafi siona tabia nzuri anjo njoo wewe basi ah hataki hilo yeye haitaki ile haki ana lazima atie dosari msawa lakini hiyo lakini njoo utengeze wewe ule usawa ufuate kisha ile lakini tengeza wewe tukuone lakini si wa kweli hiyo ndiyo njia wanaoitumia katika kufanya taan kwa walinganizi wa haki ili mradi pale mahali apatie dosari yule mtu ah, lakini lakini maana ni kweli lakini ile lakini yeye ndo anayoitaka amtie shaka yule mtu ili aone si haki haya yote yataka nini yataka subra sana mtume sallallahu alaihi wasallam amekabiliana nayo haya yote na akaudhiwa sana akaudhiwa sana na katika hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu asema kaanni anzuru ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yahki nabiyan min al-anbiya qad darabahu qawmuhu faadmawhu فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هم تومة كتكم تومة الله na hili lilimtokea mtume wetu sallallahu alaihi wasallam Muhammad kapigwa mpaka damu ikawa yamwagika Taif Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun wasamea watu hawajui kile wanachokifanya lau kama wangelijua mimi ni mtume wa Allah kweli wasingenifanyia hivi lakini hawajui wasamee fa innahum la ya'lamun kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi kujilipiza nafsi kujilipizia nafsi yake khatu na sisi nani kila aina ya majina utapewa wewe ah, puuza tu utajishughulisha sana utajitia dhiki acha tuseme kwa kacho wahabi mkubwa ewa eh, Allah kuna lingine wewe hivi na hivi hmm. kuna mmoja anasema hao ndio wale watu wa bidaa hata bidaa yusema yani wewe ukipinga bidaa sana mpaka itwa wewe ni watu wa bidaa yani kila kitu bidaa bidaa shona kuna mwenzetu mmoja alikuwa kitwa shekhe hakuna basi shekhe hakuna asema unajua kusema hili hakuna katika dini hili hakuna katika dini na hili hakuna sasa kule kwao hakuna nyingi kweli kweli sio mafahamu yani ile dini yao iko offside mwanzo mpaka mwisho iko offside sasa yeye kila kitu damaa hili hakuna akiona hili pia hakuna na hili na hili pia hakuna ah shekhe hakuna asema anaitwa shekhe hakuna jamaa wafanye istiza lakini kikweli wangejitambua kuwa dini yao karibu yote wanaoifanya ni hakuna wafanya dini hakuna kama wako dukani wauza kila anayekuja hii hakuna hii hii hakuna sasa fungua duka la kazi mfungulia mbali wauza hakuna hana kitu hana ukiangalia dini ile man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun yani mtu abandika bandika tu katika dini yake hajui chochote katika dini yake isipokuwa kile alichokirithi kwa mababu na mababa afuata tu sasa kiambe ile hakuna ile hakuna mwenzao bwana akamuta shekhe hakuna shekhe hakuna asema jamaa atiamfanyia raddi shekhe hakuna asema hili hakuna sasa kwambia tupe dalili kama hili hakuna dalili hakuna sababu hakuna unataka dalili gani wewe unaifanya ndio utoe dalili iko wapi hiyo unaofanya sisi tumeona hakuna ndio tukamwambia hakuna unafahamu utapata udhia mwingi sana taka subra kadhalika sema an yataamala fil amri alladhi udhiya li ajlihi taamali lile jambo ambalo kwa ajili yake umeudhiwa wewe umeudhiwa kwa lipi kwa jambo gani wewe umeudhiwa fa in kana udhiya ala ma fa'alahu lillah ikiwa ameudhiwa na jambo ambalo amelifanya kwa ajili ya Allah kama mfano da'wa ikiwa kweli wafanya da'wa kwa ajili ya Allah kwa unapoudhiwa waudhiwa kwa ajili ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala قال أو على ما أمر به من طاعته ونهى عنه من معصيته أو كجام أمر الله سبحانه وتعالى أمليامريش كتك طاعة أما أمليكتاز كتك معصية ukaudhiwa kwa mfano kuna jambo ambalo ni haramu wewe ukajiepusha nalo ukawakuta watu kwa nini yule jifanye iwajua kwa sababu umejiweka kando na nini na lile jambo ambalo ni la haramu kuna harusi nyumbani kwenu kukawekwa magoma ukawakataza hii haramu jamani haifai na mimi naondoka hapa wewe utaudhiwa wewe oh wajifanya shekhe hivi na hivi kweni mmatanga haya sikia sema hivi kweni mmatanga haya hii ni harusi piga mwingine asema hivi ngeza sauti ngoja malakul mote aje yeye wafungua mdomo sauti haya ndo utajua utakamuliwa wewe mpaka utoe choe ndo ujue ngaza sauti faida yake nini kamuliwa sawa sawa kuna watu wanastihizaa shekh yani aweza kufungua ule mdomo wake maisha yake ajafungua hivyo kutetea munkar sawa utaudhiwa kwa sababu ya kujiepusha na jambo ambalo Allah ameliharamisha au ukafanya jambo la taa ukaudhiwa kwa kufanya jambo la taa kama kuamrisha mema na kukataza maovu hii ni taa Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha hivi bali ndio huu umma ukapata ubora ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ukaingia katika kuamrisha mema we na ukataza maovu ukaonekana umefanya uovu mkubwa na wengine wanaojifanya wakupenda kuwatakia nini bwana watu bwana achana nao bwana wewe kuwa kama fulani umeona yule fulani siofanya dawa yule yajulikana umeona yuko huku yuko huku sababu haingilii mtu wewe watakia nini bwana watakia nini wewe kuzungumza watu wakati Allah katika Qur'an asema sayaqulu sufaha'u minan nas hawazungumza nani si watu hao ni watu hao na katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amzungumza Qarun mle ndani amzungumza firaun mle ndani amzungumza hamana mle ndani na wangapi katika watu wa batil na makundi ya batil yahud wa nasara kufara amewazungumza pale ndani wangapi wewe waambia ah, usiingilie bwana eh, kwa kama fulani kama fulani mashaallah yule watu wote waje kwake mahurafi nani huku waje ashaira waje jahmia wote waje pale na kila mtu atoka na mambo yake vile vile abakia ah vile vile eh sasa unaenda kufaidika nini nayo mtu faida gani unapata kwa mtu kwa sababu umefanya jambo la taa la kuamrisha watu mema na kuwakataza maovu utaudhiwa sasa ikiwa umefanya lilla wajaba alayhi sabr ni wajib ufanye subra walam yakun lahu intiqam sasa kuanza kulipiza fanye subra utaudhiwa na maneno bali wengine mpaka kukupiga fa innahu qad udhiya fillahi fa ajruhu ala Allah wewe umeudhiwa katika njia ya Allah tarajia malipo yako kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake usitarajie malipo kwa watu hao watu waliwaua mitume bwana Zakaria aliuawa katika njia Yahya aliuawa katika hii njia walitaka kumuua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii njia kwa ataka subra si kila kitu walipiza tu haa قال وإن كان قد أوذي في حظ دنيوي na ikiwa ameudhiwa katika jambo la kidunia sehemu ya kidunia tu فليوطن نفسه على الصبر بس اجزويش نفسي yake نا اجيانداي kwa ajili ya nini ya kusubiri فان نيل الحظوظ فان نيل الحظوظ التي هي دونه امر امر من الصبر فمن لم يصبر على حر الهواجر على حر الهواجر والامطار والثلوج ومشقة الأسفار ولصوص الطريق وإلا فلا حاجة له في المتاجرة فإن نيل الحظوظ التي هي دونه kule kupata hudhudhi za kidunia ambazo ni kitu kiko duni kuliko vile navyotarajia ni jambo chungu zaidi kuliko subra afadhali yasubiri sababu kile alichokikosa ni jambo la kidunia ambalo si chochote kukosa yule asiyesubiri na joto na mvua na barafu bimaana na mitihani na mashaka ya safari na waizi njiani la sivyo basi hakuna haja ya kufanya nini ya kufanya biashara hii baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala uiwezi wewe biashara ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد إكي وكويل ويتاك إلي بيشارة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إكي وهي بيشارة ويوزي بس كا كان رتو كا كان رو كون النيني بان يعني نفسي زيتو نمالي زيتو كواجيري يا جنة سيوتي يا أخي نمنونوزي أنا ننوان ناني رب العزه سبحانه وتعالى Ta'ala na bado wewe wajarijali watu basi wewe si mali pako وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدق في طلب شيء من الأشياء بذل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه نجامب إلا جريكان قواته كوا أنا يكوى مكويل كتك كتفت جامب جامب لولو تدل باسي atajitolea na kuwa na subra sana katika kulipanda, kulipata lile jambo kwa kadri ya ule ukweli wake katika kulitafuta lile jambo kuna watu bwana watafuta jambo katika mambo ya kidunia tu lakini akajitolea maisha yake yote kwa ajili yake namchukulie mtu masomo masomo ya jambo la kidunia tu aweza kusoma miaka nane primary school asoma miaka minne secondary school asoma miaka minne university akimaliza amepata degree ambayo wajua nini watu wengi wana degree huku upati kazi wewe nenda kafanye masters aenda kufanya masters ile siku amaliza masters washakuwa wako wengi watu wa masters sasa fanya nini wewe ukifanya PhD ndio wapata nafasi nzuri zaidi ya kazi kwenda kufanya nini aenda kufanya PhD akimaliza PhD bidii yote na subra yote alikuwa nao akimaliza ankufa <laughs> upata kitu waweza kufa kweli ah wacha mfanye bidii ana subra huyo amesubiri mpaka amefika huko juu kabisa muhimu ankufa kuwa hai si muhimu muhimu ni kuwa wewe angalie ile subra aliyokuwa nayo pale mpaka kufikia kule alikofika si mchezo na huyo ansubiri kwa ajili ya nini kwa ajili ya dunia na kuna mwingine pengine yuko kwa ajili ya akhira yani bimaana soma ilmu ya dini lakini ukimtizama bwana hana bidii kabisa hana habari wala hana subra juu ya lile huyo apati kitu na akapata yule kile anachokitaka kwa sababu ile subra alikuwa nayo na wewe pia mtu unaotafuta dini unaotafuta elimu ya dini lazima uwe na nini na subra katika lile unalotafuta si jambo la ajabu baina ashiyatin wa duha kuwa ushapata ushafika la jambo lataka subra na jambo lolote lile lataka subra liwe la kidunia liwe la lataka subra na wewe jichunguze jambo lolote unalolitaka wewe angalia namna gani kuna mitihani mpaka ulipate mtu akiwa mkweli katika kutafuta jambo ana subra shekhe wewe waangalie wale ataka mke mali aenda pale mjoo kesho siku pili nisharudi bwana sasa ngojea ami yake kwa mali fulani iwaje kesho kutwa njoo amuona bal hasan warudi tena subiri ah yataka bwana kuoa arudi wacha kulala bwana amka arudi ngapi mahari bwana ambiwa milioni milioni nitaitafuta mwisho lilipe mwisho wa mwaka basi kila mwezi tawapalaki iwaje iwali nini ataka si sasa mtu yote mpaka mwisho washaoa kumbe alikuwa yuwataka pale mali lazima jamaa wamemfanyia kila vitimbi aseme basi bwana nitakwenda tafuta kwingine ah, hapo hapo ana subra hapo hapo mpaka amepata kile anachokitaka subra kweli kweli muulizeni Shafi tuambia stori za za jamaa hapo ah, ataka subra ataka subra sasa ikiwa mambo kama haya yaweza kusubiria kefu yani wewe wasimamia jambo la kheri wapata mitihani lillahi ta'ala uweze kusubiri mwana kwani miaka mingapi utaishi katika ulimwengu fanya subra mpaka ufike kwa subra kwa subra mpaka utafika biidhnillahi ta'ala kwa hivyo ukiangalia lile jambo ambalo walifanya wewe ikiwa walifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala basi ni ufanye subra fanye subra ili uweze kulipata utaudhiwa fanya subra kwa ajili ya nani Allah subhanahu ajili yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala ukifikiria hivyo ya kupunguzia ule uzito wa yale maudhiko unayoyapata katika njia yako sababu inayofuata naona wakati umesonga tushika hapa inshallah sababu zilizofuata zote inshallah tutazimalizia biidhnillah katika kikao kitakachofuata tutajaribu tusome zote biidhnillah Allah atufanyie sahali subhanak allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik